Quem será? Essa é eu sei que você já sabia. É o Cachorreiro e o Lele JP, tá? O foda é ver alguém falar que a gente não vai chegar lá. E quando tá comigo, me abraça. Ainda vem dizer pra mim que nunca desejou meu fim. Não é Ave Maria, mas tá cheio de graça. Eu vim de longe, vim da estrada de terra, onde ninguém amarela tem vontade de ganhar. Se tá difícil, a gente luta e supera pra marcar a nossa era e fazer você lembrar. Eu tenho um santo forte, mas não conto com a sorte. É incrível como Deus me escolheu. E lá na frente esses caras vão ficar assustados e revoltados porque o Lele venceu. E lá na frente esses caras vão ficar assustados e revoltados porque o Fê venceu. Tá difícil de acreditar que eu vou tá no Guarujá e eles não vão tá difícil de acreditar que o canque que eu vou fumar os bicos sujos não vão degustar. Tá difícil de acreditar que eu vou tá no Guarujá e eles não vão tá. Tá difícil de acreditar que o canque que eu vou fumar os bicos sujos não vão degustar. Tá difícil de acreditar e eles não vão tá. Tá difícil de acreditar que esse aqui é o do bom e o cachorro irá volta pra cantar. ver alguém falar que a gente não vai chegar lá. E quando tá comigo, me abraça. Ainda vem dizer pra mim que nunca desejou meu fim. Não é Ave Maria, mas tá cheio de graça. Eu vim de longe, vim da estrada de terra, onde ninguém amarela tem vontade de ganhar. Se tá difícil, a gente luta e supera pra marcar a nossa era e fazer você lembrar. Que eu tenho santo forte, mas não conto com a sorte. É incrível como Deus me escolheu. E lá na frente esses caras vão ficar assustados e revoltados porque o Lele venceu. E lá na frente esses caras vão ficar assustados e revoltados porque o Fê venceu. Tá difícil de acreditar que eu vou tá no Guarujá e eles não vão tá. Tá difícil de acreditar que eu canque, que eu vou fumar, os bicos sujos não vão degustar. Tá difícil de acreditar que eu vou tá no Guarujá e eles não vão tá de acreditar que o canque que eu vou fumar, os bicos sujos não vão degustar. Tá difícil de acreditar. E eles não vão tá. Tá difícil de acreditar que esse aqui é o do bom e o cachorro irá voltar pra cantar. Tá difícil de acreditar. Tá difícil de acreditar que esse aqui é o do bom e o cachorro irá voltar pra cantar. Do bom não, tinha que ser do foda.